musulmonlar islomni mukammal tushunmoqliklari kerak o'zlari va ular birlashish degan ma'nosini ham tushunmoqliklari kerak mumkin e'tiroz bildirilishi mumkinki bu birlashish haqida hamma gapirib lekin hech ham birlashilmay yurilibdiyu degan gaplar bilinishi mumkin lekin birlashish islom asosida islom aqidasi asosida bo'lmoqligi kerak birlashish deganlar ma'nosi biror bir badavlat odam bir qo'y so'y bersa shu ziyofatda ishtirok etib nihoyatda ziyofatni yaxshi yeb turib hamma bir bo'laylik shunday deb duo qilib turib ketishlik emas bu birlashishlik birlashish bir asosga qaytishlikdir u qaysi asos u biror bir odamning havosi bo'lmasligi kerak u biror odamning fikri bo'lmasligi kerak u ollohning so'zi va rasuliga amin bo'lgan muhammad amin sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklari bo'lmoqligi kerak hamma shundagina iymon bo'ladi sizlarning bittalaringlarni iymon keltirgan bo'lmaysizlar hatto havoiylar men olib kelgan narsaga rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan narsa havo emas edi u kishi bir xohishlaridan biror bir narsa olib kelmagan edilar u kishi olib kelgan narsa vahiy edilar Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lgan Kitob va sunnatga qaytishlikni birlashtirmoqlik kerak. Agarchi 10 kishini bo'lsa ham kitob va sunnatga qaytishlik birlashtirmoqlik kerak. Havolar birlashlik bu birlashlik emas. Bir joyda yashashlik birlashlik emas. Bir o'zbeklik u birlashlik emas. Faqat Alloh rasulining so'ziga qaytishlikni birlashmoqlik bo'lish kerak. Mana bu birlashlikka Alloh chorlaydi bizni. Boshqa birlashliklardan voz kechishlikka bizni boshqa birlashliklar xatardir birodarlar. nahotki musulmon kishilarni islomni tushungan odamlarni birlashtirishlik uchun bir odamning ziyofatiga muhtoj bo'lsa bir og'zing qani desa qulog'ini ko'rsatadigan bir badavlat odamning ziyofati bizni birlashtirsa shuning uchun olloh rasulini so'zinigina agar bir kishi qabul qilmasa bunda iymonni nafiy qilinyapti birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aqida asosida birlashtirgan edilar ilgarigi johiliy birlashtirishlar bilan birlashtirmagan edilar hozirda ham ba'zi bir kishilar bir bo'lib yashashlikni xohlashadi hamma bir bo'lib yashashlikka muvofiq lekin ba'zi kishilarning birlik degan ma'nosi shunga o'xshaydiki biror bir mahallada shunday olim shunday qoraka bo'lsangizki olloh saqlasin odamlarni yaxshi suhbatida ham bo'lsangiz u mast qiluvchi ichimliklarni ichayotgan suhbatida ham duo qilib o'tirsangiz biror bir kishiga shariatga zid ish qiladimi munofiqmi kazzobmi shunga qarab kulib shularga muvofiq gap topib bersangiz duradgorga duradgorcha dehqonga dehqoncha hammani ko'ngliga muvofiq so'zlarni aytib bersangiz mana shu odamni ya'ni eng katta munofiq bo'lgan odamligini xohlashadi birodarlar bu narsalardan olloh saqlasin demoqligimiz kerak